Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, bona nit, benvinguts i benvingudes. Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball de Saba Folgado, en la redacció i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, és el Twitter oficial del programa en el qual, en el dia d'avui, no hi ha pregunta, perquè n'hi ha 11 preguntes, n'hi ha enquesta, al igual que ferem a la fi de la primera volta tornem a posar a la vostra disposició la enquesta. 11 preguntes per tal de que pugueu eh, respondre en aquestes 11 qüestions què ha estat, què ha sigut per a vosaltres el millor i el pitjor de la temporada. Nota de la temporada de 0 a 10, nota en 1 de 0 a 10, millor jugador de la temporada, jugador revelació, pitjor jugador, la millor virtut de l'equip, el pitjor defecte de l'equip, quants i quins reforços portaries, joc prioritari a reforçar, el millor moment de la temporada i el pitjor moment de la temporada. 11 preguntes en el dia d'avui en el nostre Twitter, arroba esports97 nit per a respondre a l'enquesta que vos eh, plantegem en el dia d'avui. En un dia d'avui que he marcat per el bàsquet, eh, per la victòria 70-71 eh, de València Bàsquet en Miribilla, en Bilbao, que li otorga el passe a les semis de la competició. Però abans de parlar d'això eh, <clears throat> van a permetre'm que misca una miqueta del guió establert. Eh, vaig a tocar en este començament del programa un tema que no atanye de manera directa als eh, equips de València i sí que ho fa en general l'esport. A lo millor és ficar-me en un toll o en un jardí que no em pertoca i l'únic que va causar-me són perjudicis. És probable. Però també a aquestes alçades de la vida, com soc, jo, com soc dir, eh, no vaig a canviar. I és que vull referir-me al famós afer de la xulada a l'himne en la final de la Copa del Rei. Miren, vaig anar curtet i al peu ràpid. És tot una cortina de fum, perquè això, si volen, s'acaba en 10 minuts. En 10. Se legisla i si se posa una norma, si se xula, se suspèn i el trofeu queda desert. Ja està. Xiularien el primer any, sí. Xiularien el segon any, sí. Al tercer ja no xiularien. Miren, els primers que han col·laborat en este cortina de fum són la Casa Reial i el Ministre de Cultura, que després de la xiulada que se pega en el Camp Nou tenien que haver pegat a fugir. El un i l'altre. Si se queden allí, donen la impressió de que no passa res. En el moment se pega la xiulada, han d'agarrar, alçar-se i anar-se'n. Escolte, i que donen la copa, Rita la canta ara, Ángel María Villar o la de Ángel María Villar. Miren, este és el país de la poca educació i de la hipocresia, i sé molt. Però la realitat és que se fartem i se plenem la boca de dir que no volem que es barregi esport i política, però sí li donem a un torneig el nom del cap de l'Estat. Miren, en Anglaterra las copas la FA Cup, la copa de la federació, i ha acabat. Que alguns diran que no tenen per què canviar el nom. No, no tenen per què. Però si se manté l'actual nom, és una manera, agrade o no agrade, de barrejar esport i política. Miren, xiular un himne és d'una mala educació supina. No entenc que se puga reclamar tolerància sent intolerant amb qui no pense com tu. Però és molt curiós que molts dels que s'han rasgat les vestidures i dels que han posat el crit en el cel perquè se xiular l'himne d'Espanya en un basta de Tilbao són els primers que durant un mes i pico s'hagin tirat en tertules televisives demanant que la final no es jugar en el Bernabéu. Justícia, però no per mi casa. Miren, em sembla molt malament que se xula l'himne espanyol, però quan en una Espanya-França se xula la marsellesa, mirem cap a altre costat i no passa res. I jo això ho he vist en camps espanyols, on s'ha jugat contra França o contra altres equips parells amistosos, s'ha xiulat i de manera important l'himne de l'equip que ha vingut a jugar contra Espanya i ahir no pareix malament. La intolerància és un problema d'educació. Vaig a vostè a la Gran Via de Madrid amb una senyera i parlant valencià i veurà quin ratet més bo passa, li ho assegure. Intolerants són els que parlen d'un costat i ningunegen a l'altre i els que parlen de l'altre i ningunegen els de l'un. Tan intolerants són els que no respecten un himne, que no és el seu, com el que s'apropia de signes que no són exclusivament seus. Miren, jo estic far, i a mi me fot, de vore en el Bernabéu banderes espanyoles amb l'escut del Madrid. Que és que Espanya no és dels madridistes, escolte. Tenen la bandera de Madrid, de la ciutat i de la comunitat, per exhibir-la en el Bernabéu. La xorrada màxima, la del govern i la del comitè antiviolència. Me volen explicar què van a fer ara? Miren, ridícul van a buscar els que els xularen i multar-los un per un? Tonteria màxima. Xular un himne és un acte d'una mala educació supina, torna a dir. Anar en mitges tintes i fer als maleducats protagonistes d'un acte esportiu és una errada d'uns al nivell de la mala educació dels altres. I ara, segur que algú d'un bàndol o de l'altre se sent agraviat per les meues paraules. Però com tenia ganes de dir-les, i crec que havia de dir-les, ahí queden. 11 i 37, repassem tota l'actualitat del dia, com fem sempre en 5 fotos. Triomf i a semis, victòria 70-71 en Bilbao que otorga els de Carles Duran al Valencia Basket el pase a las semifinales de la Liga en un final apretadíssim. Bueno, ha habido muchos detalles. Al final, pues por suerte nuestra, la moneda ha ido hacia nosotros, ¿no? Yo creo que también nos lo merecemos, sin, desmerecer a Bilbao. Pero nosotros, con todo el año que hemos pasado, nos merecemos una alegría como esta. El mapa definitivo de la Champions amb la disputa de la jornada final en molts campionats de Lliga. El ya ya con que pueden ser els seus rivals en la previa de agosto. La Lazio Italia sí podría ser finalmente un d'ells. Continuen sonant porters. L'últim nomen apareix en la prensa italiana es el de Sergio Romero, argentí militat en la Sampdoria de ti Gero Rulli, sembla que te decidit quedarse en la Real Sociedad. Sí, yo le podía volver un poco el cariño que, ellos me brindan, se lo iba a devolver de la manera en que pueda y, bueno, todavía falta algún que otro detallito, pero, pero soy muy optimista de, poder seguir ahí. Preu dels abonaments. El Valencia ja la campanya d'abonaments per para la 2015-2016 Un 53% de les localitats de l'estadi no hauran incrementat el seu preu amb respecte de la campanya anterior. Zwolle i Nimega, més amistosos en Holanda. Els dos equips holandesos seran rivals del Llevant en la pretemporada a terres europees contra el Zwolle el 25 de juliol i contra el Nimega l'1 d'agost. Les 11 de la nit i 32 minuts. Fem una pausa per a la publicitat. Vos recordem avui en el nostre Twitter la enquesta de la temporada. 11 preguntes per a que pugueu respondre què vos ha semblat la temporada del València Club de Futbol. Ara teniu arroba esports 90 cèndit. És eh, la nostra enquesta de final de temporada, al igual que ja ne farem la de mitja temporada, ara busquem valors total totals després d'haver-se jugat ja tota la 2014-2015. En el arroba esports 90 cèndit la teniu. 11.39 Fue una pausa para la publicidad y Will Brim, ¿como no, amb Protagonista Valencia Basket, está en el semis de la liga, Li ha Bilbao y se encamina a un partido a 5 contra el, a una serie, perdón, a 5 contra el Real Madrid. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Ven a conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral a través de la exposición Els Camins del Grial, libros, maquetas, esculturas, óleos y material de las cofradías que veneran el Santo Cáliz. Acércate a El Almudín de Valencia, Valencia, ciudad del Grial. Un año más llega la Carrera Solidaria Popular de Cruz Roja en Valencia, una carrera para ayudar a los más necesitados. Este año podemos participar todos. Únete y marca la diferencia. Domingo 7 de junio, en Valencia. Contamos contigo. Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte, medios patrocinadores oficiales de la carrera. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Empate a 70. 25 segundos, una décima. Nos jugamos la temporada en esos 25 segundos. Vamos, Pau. Segundo lanzamiento para el dorsal 5 de Valencia Vázquez. Ahí está Pau Rivas. Lanza Pau, canasta. 70-71. Uno arriba Valencia. Ataque para Bilbao. Decalaje de un segundo de lo que queda de posesión a lo que queda de partido. La juega Mumbrú con 14. Sigue votando Mumbrú. Media vuelta con Sato. Falla. El rebote es para Luchi. El rebote es para Luchi. 8 segundos. Juega para Vives. Vives para Sato. Sato para Boyan. Boyan. Juega para Luchi. No tires. No tires. Va a ganar Valencia. Va a ganar Valencia. Va a ganar Valencia. Se acabó. Se acabó. En el Bilbao Valencia Arena, ganó Valencia Vázquez, Bilbao, 70, Valencia Vázquez, 71. Vamos con Félix, Félix. 11 y 42 de la nit, qué bonito es contar noticias alegres y positivas. Bilbao, Juanma Romero, ¿qué tal? Buenas nit. Hola Manolo, buenas noches. Ya bajando las pulsaciones poco a poco. <laughs> <laughs> Lo que hemos sufrido hoy. Se ha partido muchísimo, ¿eh? eh? Arturio está mirando así eh, el partido de la tele, el, el final. Finals. Eh, y está chillando estàvem lo que tú. No tires, no tires, no tires, no tires, <laughs> eh, pero per a fer els quatre quedarse a la pilota y guañar este partido... que yo imagine que suposa molt tenint en compte la temporada que tú Valencia Vázquez, Juanma. Sí, que tiene mucho mérito. Eh. Fíjate que en el Bilbao Arena solo tres equipos habían conseguido ganar en, liga regular y el Valencia Basket ha ganado dos veces en apenas cuatro días, el jueves y, y, este lunes, ¿no? Un partido muy sufrido, muy trabado, que el Valencia Basket nuevamente ha vuelto a trabajar muy bien en la primera parte y ganando por 12 puntos y siendo muy superior a Bilbao, pero que en la segunda ha sufrido, como pasó en el partido del sábado en la Fonteta. En el tercer cuarto el equipo se ha atascado, se ha extendido incluso hasta el último cuarto. Solo hemos anotado 25 puntos en la, en la segunda parte, eh, con mucho sufrimiento también en el rebote ofensivo, pero al contrario que pasó el sábado, Bilbao no ha tenido ese acierto que sí que tuvo en el pabellón de la Fuente de San Luis y al final esos eh, detalles, como señalaba al final del partido incluso Carles Durán, pues han significado que al final se haya conseguido ganar con cinco puntos finales de Pau Rivas, con esos eh, tiros libres que hemos escuchado. Anteriormente había anotado un triple y que meten a Valencia Basket en unas semifinales de liga por cuarta vez en su historia. Bueno, pues eh, eh la defensa y la intensidad les claus, porque abans de la asistencia guañadora de Valencia Basket, Juanma, ese que se le ha escapado mucha victoria a fi s'ha pogut en un rebote de eh, que ha yo creo que, eh, mm, en la guardia más baixa al conjunto de Carlos Durán. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, yo creo que podía haber sido la jugada eh, decisiva, ¿no? De hecho, nadie lo quería decir y todos lo estábamos pensando, ¿no? Que, que esa podía ser la jugada que marcara el partido y la eliminatoria, ¿no? Porque había fallado dos tiros libres Cervel, Valencia Basket estaba ganando de dos. Haber cogido ese rebote yo creo que prácticamente hubiera cimentado la, victoria, pero Mumbrú consigue anotar tras rebote ofensivo, saca la falta y es cuando ha situado el 70-69 en el marcador. posiblemente ha sido la falta para Rivas con esos dos tiros libres que al final han dado la, la, victoria, ¿no? Pero sí que es verdad que se le ha dado la opción a Bilbao, que hay que reconocer que hoy ha peleado mucho, pero que ha estado prácticamente todo el partido perdiendo. De hecho, hasta el minuto 38 largos no ha logrado ponerse por delante por primera vez en el marcador. Valencia Vázquez, aunque fuera ganando por un punto, ha ido ganando desde el minuto 1 hasta, hasta el 38, ¿no? Y era una auténtica lástima porque el equipo estaba trabajando muy bien, pero al final se ha conseguido, se ha conseguido esa victoria ha estado, ha respirado aliviado el, técnico Carles Durán, que ha reconocido, entre otras cosas, que para él está siendo un año complicado. Ah, de pues, seguida la pues, sentir, Juanma. Lo, escucharemos y, bueno, y, alegría también de Juan Roche, el propietario del club, que hoy acompañado de su hermano y de gran parte de la directiva de Valencia Basket ha estado viendo in situ, en directo en el Bilbao Arena, las evoluciones de, su equipo. Bueno, pues eh, el máximo propietario, Juan Roche, que está allí eh, las evoluciones de, su equipo. Ya la espera una serie a 5 contra eh, el Real Madrid. Efectivamente, falta confirmar los horarios que mañana se conocerán. Sabemos seguro que el domingo día 7 se jugará en Madrid el segundo partido de la serie. El primero también será en el Barclaycare Center de Madrid el jueves o, o viernes. Y ya la serie que retornará a la Fonteta a la siguiente semana, de momento el martes en el tercer partido, si fuera necesario un cuarto partido se jugaría también en Valencia al jueves de la otra semana y si fuera necesario un quinto y definitivo, de nuevo la serie se iría a Madrid para el domingo de, este fin de semana, ¿no? del siguiente. Así pues, veremos el papel que puede hacer Valencia Vázquez, que por primera vez consigue meterse en semifinales eh, por segunda temporada consecutiva y por primera vez además supera una eliminatoria con, con factor cancha en contra. ¿Qué digo en eh, jugadores? Más allá de lo que diuen Daban del micro, que això eh, ara ho sentirem. Fora de micro, les cares, les sensacions, eh, els eh, ¿qué te diuen? en qué que, quina estampa, quina foto fotos faries? sobre todo la, liberación, ¿no? Porque había algún jugador, y lo comentábamos el sábado, eh, sobre todo Van Rosson, jugador importante, vital eh, yo creo que ahora mismo junto a Pau Rivas es la dupla más, eh, importante de Valencia Vázquez. Salió llorando el sábado de la Fonteta, no solo por la derrota, sino porque, mm, y nos lo ha reconocido, fue su peor partido con la camiseta de Valencia Vázquez desde que fichó por el equipo Taroncha y hoy ha dicho que ha podido devolver ¿no? ese, ese mal partido que hizo en, la victoria de hoy frente a, a Bilbao. Y ahora, pues, por un lado, disfrutar de la eliminatoria frente al Madrid. Hay mucha ilusión de jugar frente al Madrid la serie, pero ojo, también de competirla y de por qué no poder ganarle al Madrid algún partido en el Barclays Center, porque sí que hay un dato objetivo y es bastante claro y es que se está viendo que en estos últimos meses, al contrario de lo que ha pasado prácticamente durante toda la liga, pero en este tramo final no, el Valencia Basket está jugando mucho más cómodo y está sacando mucho mejores resultados jugando como visitante que jugando como local. Ahora con el Madrid va a tener factor cancha en contra. Vamos a ver si ante el campeón de Europa el Valencia Basket puede también ofrecer esa, esa buena imagen como visitante. Eh, Juanma, te a fer una pregunta lògica. Eh, diguem, fins que no arriben les semis no sabrem quién és el futur de Carles Durán. Hoy Carles Durán recordava que en 25 anys València Basket ha estat cuatro votos en les semis de la Lliga. Una de ellas amb Carles Durán. Sí, sí, Cre sí. Eh, creus que n'hi ha ja... Eh, no m'has dit una decisió presa perquè no, però que ja n'hi ha una percepció del que pot ser el futur de València Bàsquet amb o sense Carles Duran? mi sensación y además eh, no solo del partido de hoy, sino ya de hace algunas semanas, es que el Valencia Basket ah, valora bien el trabajo de Carles Durán, pero quizás estima que no es el entrenador adecuado para este Valencia Basket. Que ahora pueda cambiar, bueno, vamos a ver lo que puede hacer el equipo en cuanto a resultados, pero eh, mi valoración sigue siendo que mucho tendría que cambiar la situación para que el club ahora mismo se planteará la opción de Carles Durán, que repito, se valora muy bien y muy mucho lo que ha hecho ahora mismo por el club y por el equipo y ahora con esta semifinal frente al Madrid, pero la idea de la directiva de, Valencia Basket es poder contar con otro entrenador más contrastado que al menos sepa manejar mejor al equipo de lo que se ha podido ver en estos, en estos meses que lleva Carles Durán vamos. muchísimas gracias y una buena palabra de transmisión. Un fuerte abrazo, gracias. Por cierto, polémica el caso, creo que no trascenderá más de lo que de lo que ha dicho, pero Sito Alonso ha comentado que su club, Bilbao Vázquez, va a tratar de impugnar el partido, sobre todo en una jugada de Harangodi, donde dice que el jugador norteamericano ha lanzado fuera de tiempo. repito, no creo que esto vaya más allá porque nunca se ha rearbitrado ningún partido, pero ahí está el detalle, veremos al final esto qué, qué resonancia tiene. Eh, es muy fácil, Cito Alonso es un muy buen entrenador amb un molt mal pedre, y això dictamina que eres un bon entrenador i un mal esportista. Romero, gracias. Un abrazo, buenas noches. 11 y 49. Carles Duran, parlant de que esta volta València Bàsquet no s'ha desconnectat del partit. Yo creo que lo importante es que no, nos hemos desconectado como a veces tenemos esas desconexiones, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que no es errores nuestros, también son muchos aciertos de Bilbao. Yo creo que Bilbao juega muy bien, tiene muy buenos jugadores. Alex Mumbrú, bueno, creo que hay que quitarse el sombrero y llevarlo a la selección, no sé qué que hacer con Alex Mumbrú, está espectacular. Y no es solo desaciertos nuestros, es que jugamos contra un equipo que juega muy bien. Y un eh, Carlos Durán, al cual se le ha preguntado cómo se sentía. ha dit que aliviat ja ha reconegut, com es dia abans Juanma Romero, que està siguent, en general, un any molt complicat per a ell. Muy aliviado. Y, bueno, mm, la gente no lo tiene que saber, pero está siendo un año muy duro para mí. Eh, estoy en un gran club, en un club que hay mucha presión. Mm, se va el mejor entrenador de la temporada pasada, el entrenador que ha hecho que el Valencia sea increíble. y aparece un tío que el año pasado entraba en Le Plata. ¿no? entonces, bueno, vi un equipo de 12 millones de euros. A partir de ahí, bueno, yo lo que sí que tengo claro es que estoy súper contento con los jugadores, creo que también se lo merecen y bueno, yo estoy tranquilo conmigo mismo. Pero ahora eh, al Madrid. Y por último, sentí a Carlos Durán diciendo, ahora al Madrid y ahora es el que vuelve a Durán competir la serie al Real Madrid y si es posible, guanyar la no, digo mal, creo que en 25 años o en 30 años es la cuarta vez que el Valencia Basket llega a semifinales. Bueno, está todo dicho. Pero eso no quita que yo ahora estoy relajado, estoy aliviado, no sé cómo decirlo, pero yo el jueves voy a ir a Madrid a ganar Madrid. Yo no voy a jugar una semifinal, ni mi equipo, ni mi club de, paseo. Repito, contra un super equipo. Pero yo quiero ganar Madrid, que si no, no hubiera venido aquí a ganar Bilbao. Estoy seguro que Sito y el Bilbao, si, si, si hubieran pasado, irían a ganar a Madrid. Y eso es lo que tengo que hacer, sobre todo por respeto a nosotros y al equipo, pero también un poco a Pablo Bilbao, que ellos también hubieran tenido la ilusión de, jugar contra Madrid e intentar ganar a Madrid. Les 11 y 52, tanquem el básquet, obriguem la finestra del fútbol. La semana pasada, si en em recordeo, comenzaremos a dibujar, a perfilar el posible, el mapa de posibles rivales del Valencia. de cara a la prèvia de la Lliga de Campions. Més o menys eh, la cosa queda explicada en que eh, se tenen que enfrontar eh, en la eliminatòria eh, prèvia a la, del, a la prèvia del, de la del València, en la que pren el València a part, és a dir, el dia 28-29 l'anada de juliol i el 4-5 d'agost la tornada, eh, se tenen que juntar els que arriben amb els cinc guanyadors de les lligues més importants. I després entrarà el València Club de Futbol. Però encara ens faltaven alguns, com per exemple d'Itàlia, que està clar que és la Lazio. I és una mala notícia perquè la Lazio sí li pot tocar al València com a rival. Contratem el nostre company Pablo Leiva. Hola, Pablo, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bueno, pues ara sí ja tenim el mapa sencer i complet del que poden ser el rival del València, eh, que alguns aniran caiguent conforme pasan passant rondes, pero dígame que el més forts, els que acabado de enfrentar entre pero aquí es que el 5 y después el 5 que han entrar en la previa mel Valencia y eso sí ya están claros. Sí, además eh, yo creo que hay una buena noticia y una mala. La buena es que se evita el Valencia jugar contra equipos como Bayern Leverkusen, Manchester United o Shakhtar Donetsk, que era uno de los equipos que sí podía tocar a Valencia, pero finalmente no tocará, no, no tocará enfrentarse al equipo ucraniano pero como bien decías, eh, entra la Lazio. La Lazio venció en el partido eh, de ayer ante el Nápoles y, sí que le puede tocar como rival al Valencia. Una Lazio eh, que no hace un, fútbol muy estético en, determinados partidos, pero sí que es un equipo correoso, un equipo ordenado y que tiene jugadores de mucho peligro como Felipe, como Felipe Anderson, Candreva o, o, Marco Parolo, que ayer hizo un fantástico partido a pesar de quedar expulsado. Eh, junto a la Lazio hay dos equipos que convendría evitar. El primero de ellos es el Mónaco. Eh, todos lo hemos visto esta temporada en, Europa, la Champions League eliminó al Arsenal y estuvo a punto de, también poder eliminar a la Juventus de Turín, que está en la final de Berlín y eliminó al Real Madrid. Entonces, ese Mónaco convendría evitarlo porque el Valencia eh, puede, puede eliminarlo a doble partido, no es inferior, pero sí que es un equipo que te puede dejar fuera. Y, el tercero es el Sporting de Portugal. Eh, ayer eh, venció de milagro ante, ante el Braga en la final de Copa. Y, también es un equipo que eh, junto a Benfica y Oporto llevan el, dominio en, Portugal. Es el peor de los tres, el, que menos garantías ofrece, pero sí que es un equipo que a doble partido pues te puede poner en, ciertos problemas. Es, dígame, el sin que queden mezclas junto al, de, del Valencia. Y algunos dubtes, Pablo, si entraba el, el CSK o entraba... El Cuban Krasnodar. el Krasnodar. Eh, entró el CSK de Moscú. Sí, y eh, también... Eh, es un equipo que, eh, ha quedado segundo en liga, eh, lejos del CENI de San Petersburgo, pero sí a, estarían en ese segundo rango de equipos, no, sería el más bajo, donde creo que el Valencia se puede enfrentar equipos como el Young Boys, el Rapid de Viena, el Sparta de Praga. Eh, digamos que, que, en este caso el, CSKA de Moscú estaría en ese segundo escalón junto, junto a equipos como, el Brujas, el Fenerbahce o el Panathinaikos, que son equipos eh, de un rango inferior, pero es que sí que son incómodos a la hora de jugarles unos partidos. El CSK tiene jugadores de, mucha calidad, como pueden ser Musa, Tragoefo, Eremenko, que, que ofensivamente sí que pueden darte ciertos problemas. Y después también teníamos un altre que era, eh, Shakhtar o es que es el Shakhtar te está per Ucrania. Sí, pero el, el Shakhtar por, puntos al final eh, no se enfrentará al Valencia, queda fuera. O sea, entra, entra en el bombo, pero no puede ser rival de Valencia. Correcto, entra en el bombo, pero no está en ese, en ese mm, grupo de equipos que podría enfrentarse al Valencia. Entonces, por, ese aspecto, el Valencia ha tenido suerte, mm, porque aunque sigue superior al, al Shakhtar Donetsk, tiene mucha experiencia en los últimos años este equipo en Champions y, y le podría poner en, en, complicaciones al Valencia. Perfecto. Alguna dada més que vulguis eh, apuntar, Pablo? No, lo, lo último, sí. felicidades por esos 28 años que cumples hoy. <laughs> Sí, te condemna. <laughs> Gracias, Venga, Pablo. Un saludo. <laughs> A nuestro compañero Pablo Leva, el titular de per en la, en la tertulia. Y hem de parlar de noms propis. Eh, jo sé que eren porters. Continuen sonant porters al voltant de la l'actualitat del València i hem d'acostumar-se, eh? mentre el València no tinga el porter tancat, van a sonar-ne un fum. Folgado, què tal? Bona vesprada. Què tal, Manolo? Buenas. No, bona, bona nit. nit. Bona nit, bona nit. Bona nit. No sé ni quin, ni quin hora vic. visc. L'últim sonar és el de la Sampdoria, Sergio Romero, que és argentí, 28 anys, ha sonat en molts puestos, eh, i ara està sonant en l'òrbita del València. I un dels que sonava, i comencem a veure que està la cosa complicada, és ni més ni menys que Jero Rull, el porter de la Real Societat, que avui ha parlat per a la ràdio d'Estudiantes de la Plata, que és l'equip d'on provenia ell, mm -hmm. i més o menys ha vingut a deixar clar que ell està molt a gust en Sant Sebastià i que no se va venir. Sí, jo crec que ha tancat la porta a la seva possible incorporació com a futbolista del, del València, mm -hmm. el, mm-hmm. Jero, el Jero Rulli, futbolista que, efectivament, en declaracions a una ràdio molt vinculada a Estudiantes, Infopincha Ràdio, en eh, Argentina, pues eh, se ha referido al seu futur. L'escoltem en primer eh, lloc, Manolo, parlar al voltant de lo a y de lo cómodo... que está en la Real Sociedad y en, en la ciudad. A nivel club, es un club que está muy bien organizado, que tiene unas instalaciones muy buenas, es muy parecido a estudiante en ese sentido, que tenés todas las comunidades, por suerte llegué a un vestuario en el que se asemejaba mucho a lo que venía, que era eh, bastante chico, bastante de mi edad, eh, cero egos, que ayudaban en todo momento. Pues la ciudad es divina, es una de las más lindas de, España y, bueno, lo, único malo que tiene es que el clima, que suele llover mucho, pero, bueno, es algo que te terminas acostumbrando y, y nada, es un equipo en el que te puedes quedar a vivir tranquilamente. no, no porta bé lo de la xúvia. No, però diu que és un equip en el que te pots quedar a viure tranquil·lament. Sí. Precisament li han insistit sobre la possibilitat de que accepten alguna oferta de les que, de les que tenien. No se li pregunta, és cert, en eh, l'entrevista directament pel València, se li parla sobre el seu futur, si va continuar o no en la Reial Societat, jo crec que en aquesta resposta ell tanca la porta a la seva eixida, està a punt de negociar un nou contracte amb el conjunt basc. Sí, sí, yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que, que estoy muy cómodo en la Real, eh, me trataron muy bien y, bueno, si yo le podía volver un poco el cariño que, ellos me brindan, se lo iba a devolver de la manera en que pueda y, bueno, todavía falta algún que otro detallito, pero, pero soy muy optimista de, de poder seguir ahí. Bueno, falta algún otro detallito, pero Ell és optimista per a continuar en la Reial, per tant, eh, sí, ja sembla que és el lloc on vol continuar. En Sant Sebastià, en el moment han transcendit aquestes declaracions, Manolo, pues, eh, allí han també allí han, han respirat i bueno, pues, també li han pegat eh, bueno, pues, portada a la possibilitat de que el futbolista abandonarà a Noeta per a passar a, a viure en Mestalla. Bueno, pues eh, sembla que eh, és la situació al voltant d'este futbolista. Han ah, sonat avui molts noms més, eh, dels quals ja que estan pendents eh, ja que parla de Zacaria Bacali, que és el jugador que en un principi semblava que estava molt clar fet amb el València, que del PSV a Indoven, eh, però que a hores d'ara sembla que s'acosta més al Sevilla. I és que el fet d'anar eh, a un equip guanyador de l'Europa League pot fer que el projecte Folgador siga més apetitós per al futbolista. Sí, hi ha un club que ja té plaça més en, en Lliga de Campions. A partir d'ahí, pues, veurem què corre amb, amb este futbolista que representa, a qui representa Mendes. Ara de tot això de moltes coses més anem a parlar la tertúlia que comença ja. als 97 nit. La tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia anàlisi així en Esports 97 nit, en la 97 punts de ràdio fins a la una de la matinada. Des, de la, des del primer tram, l'informatiu, està amb nosaltres Folgado, i continua per així, que estàs... Un, pla, un plateret, un plateret, què tens fam? Tinc fam, no he sopat, eh? Tinc fam, tinc fam, tinc fam. Estava mirant un... un no he sopat, no he sopat. Un plan, no plan combinat, no he sopat? No, no. Mare meva. Mare meva. Està per així Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Ah, muchas noches. Com estàs? Bé, tranquil·let. La setmana, setmana apunta tranquil·la. Ja sí, veurem com acaba. El problema és com acabarà. Com acabarà. I està també per així Xavi Mercader. Hola, Xavi, què tal? Què tal? Molt bona nit. pues, eh, tranquil i content també, eh, perquè després del patiment... Eh... Aprofite per a preguntar-te per València Exacte. Bàsquet. Què t'ha semblat? Espectacular. El, el eh. triomf de València Bàsquet en Bilbao, la veritat és que ha sigut una gran alegria després de la decepció una volta més en la fonteta i jo ja me temia que podia passar perquè després de veure el tercer quart avui, com sí. Bilbao s'ha posat en marxa i València Bàsquet, que només ha notat 25 punts en la segona part, però Bilbao no ha estat tan encertat i la veritat és que és una, una però gran alegria i sobretot per a... Ens ha fet patir, però... Ara... Bueno, patir i guanyar no és igual que patir i ara que, no queda, ara que queda molt poc d'esport de, ja, perquè s'han acabat les lligues i tal, pues, tenen un playoff contra el Real Madrid, pues, la veritat és, eh, és que és un luxe i, i, i anem a disfrutar-ho. I també m'alegre molt per eh, Carles Duran, que, que la veritat és que sé que ho ha, ho ha passat mal des del principi, després en lo de eh, faltar son pare i també aquí partir la xula de la Fonteta mm. <clears throat> molt injusta i la veritat és que m'alegra. No és fàcil, no ha de ser fàcil per a Carles Duran eh, afrontar l'any que està afrontant amb els aspectes esportius i extraesportius que s'ha de que afrontar el entrenador de, de València Base, qui també sembla que, eh, com no rendís de ser, pues, també té alguna part de la, de la premsa en contra. 12 i 4 minuts, anem a arrencar en el dia d'avui en la nostra tertúlia eh, tenim una enquesta que ja la vam fer eh, en Nadals i que pues, anem a tornar a ah. fer una enquesta de 11 preguntes per a qualificar la temporada del València eh, que, està, que la gent ja està responent a saco i la gent li encanta moltes aquestes coses i a nosaltres que la gent es puga fer arribar les seues opinions però hi ha altres temes eh, en els quals eh, vull que a començar no han tocat en la primera mitjana informativa, comencem a parlar de, de, de la, eh, del tema, i és la campanya d'abonaments. No sé si heu vist mm. més o menys els eh, preus, sembla que hi ha una part important de l'estadi que no puja un 53%, diu el club, que no puja els preus dels eh, abonaments, i després de l'altre sí que hi ha una pujada, encara que, imagine, la Champions anirà a banda. Clar, de moment el que està posat ahí són només els partits de Lliga i de Copa, mm. el l'augment és molt lleuger, però el dubte encara no s'ha desvelat des del club, la Champions pot anar a banda, o després quan s'acosta la prèvia de Champions i depenent del rival eh, s'oferisca com una espècie de... De pack, no? I, exacte, de pack, eh, o inclús que la prèvia sigui gratuïta i després la primera fase, però el que està clar és que eh, esta temporada i jo crec que és raonable, estant el València en Champions, pues, lògicament, si ho vol veure tots els partits, eh, inclòs el de la Champions, pagar lo mateix que l'any passat, eh, evidentment, és, és, és impossible. Això agradaria a tots, però per a tenir una bona plantilla se necessiten cacaus, i per a que n'hi hagués cacaus, pues, eh, pues n'hi ha que pagar i, home, lo, lo millor seria que es mantinguera, però jo entenc la política de preus. En alguns puestos, els més cars, eh, sé que han pujat eh, prou, jo tinc eh, eh, dos amics en concret que estan uh ah. -huh. al Piteatre Central, i jo els, el, els que he dit, eh, tu els tens, doncs tu te'ls gastes. Ai, és que, però perquè que ja ha pujat prou, eh? Ja ha pujat, eh, crec que eren eh, de 200 i pico euros. Crec que és la part en, on ha pujat més però és normal, vull dir, sí. eh, tribunes eh, tribuna i anfiteatre són els, els millors llocs, són els que més han de pujar. Clar, però n'hi ha un matís per a expressar més o menys el que tu dius de que si la Champions és una banda el problema és que no sabem eh, al 100% on estarem per tant, eh, matisar un preu per un, un event que no saps en qui dels dos vas a jugar te frena un poquetet i m'imagino que el que no ha llegit és possible que siga que estiguin esperant al moment adequat quan el València esperem que estigui en Champions Clar. entonces se matís el mm. preu que se vol. És que pot, pot sonar és dir, no, anem a, a posar ja el pack Champions i si no passes la prèvia, clar... És que perdem seguro. Eh, bé, seguro pues, de que si no <laughs> te clar, classifiques... Ah, pues, clar, i més en rivals com, com el Lacho, el Mónaco i tal... Que és que han quedat... Ja eh, mm. que, que, que alerta. <laughs> Jo crec que està que el València no, no se classifique per a la Lliga de Campions Clar. no, mm, no deu. anem a desconèixer veritablement mm. quin preu tenen els abonaments per a la pròxima temporada o si hi ha algun regal del, del club en forma de, de pack econòmic de, de Champions o regal d'alguna eliminatòria eh, prèvia. Jo crec que la prèvia sí que, sí que mm, entrarà des del, el problema és que la prèvia probablement siga eh, els altres que estan començant ja a venejar-se el futbol en la prèvia probablement siga i que ningú me l'entenga, per favor mm. una miqueta del teu partit de presentació que evidentment té una transcendència bestial però en les altres és que està manejant-se probablement la gent que acudisca a la prèvia no siga el habitual eh, mor morador de Mestalla sinó mm. gent que està en València que és del València que vol acostar-se sí. a el seu equip que també pot jugar una prèvia de Champions però l'aficionat habitual sí, és possible, sí. està en la caseta de camp està en el xaletet, està en l'apartament i hi haurà gent que no està molt lluny i sí que baixarà, però hi ha molta altra gent que no estarà... Senyors, estem parlant d'agost, agost, vull dir... Sí. Estem parlant de que la Lliga arranca el 15 d'agost mm. i sí. estem parlant de que eh, 25-26 la tornada que teòricament la tornada en Mestalla no sé si sí. eh, hi ha alguna possibilitat que siga l'anada, crec que no, per coeficient algun teje-maneje podria haver-ne, però bueno, en principi la tornada de Mestalla van a ser dates en les quals Eh, però n'hi ha una la cosa gent que Manolo... va, La gent que baixa probablement siga sí. eh, el no habitual de Mestalla. Sí, però n'hi ha un, una excepció per a mi que és determinant, que és que aquest partit va ser, per a mi, antes de veure el que pot donar la temporada, el més important perquè és el que te pot classificar lògicament per la Champions per tant, és un partit que té molt, molts ingredients uh mhm. -huh. Mm. per a que la gent estiga o no estiga home, relativament si no està, però si està en xalets que normalment no baixarien i tal, jo penso que va haver una mobilització més de lo, lo normal en este temps. Mm. En això confia. Sí, jo m'esperaria, insistís, que els preus, al moment en què el València se classifique per a la Champions, i a partir d'allà veure quina és la resposta del, del club. Jo la veritat és que esperava que els abonaments se eh, pujaren, pujaren eh, esta temporada. És una, és una mm. evidència que, que sí. Per cert, que n'hi ha cert marejol eh, per el tema de les normatives que ha posat el València Club de Futbol, entre d'elles la de la famosa curva nord el València ha limitat la entrada a la curva nord fins a eh, màxim 30 anys. Hi ha molta gent que vol anar a la, a la curva nord de la grada d'animació, però que ara, per qüestions d'edat, en la nova normativa que ha posat en marxa el València, no podrà fer-ho i hi ha moltíssima gent enfadada. Sí, el que està molts anys i per edat s'ha fet major, pues té l'ambient, té, té d'alguna manera pues, algo que ja està acostumbrat i que realment... Eh, té una motivació i és un tema sempre delicat, o sigui, eh, obstruir eh, el desig d'una persona de lo que fa per problemes d'edat, pues, és un poquet per almenys discutible, no? Sí, però li... que pas que limitar a 30 suposa que perquè el preu, evidentment, és més econòmic, però és que 30... Però això se podria resoldre si verdaderament és el preu que pot ser econòmic, o sigui, a partir de 30 anys per l'edat o el que sigui, pues, ten és que, i això se pot mm. d'una manera mm. contejar, però crec que és, és complicat. Eh? Una persona que s'ha a major. Mm. Jo no la culpa no, sinó, en, per exemple, en el, la normativa... Que tots se fem major, sí. escolta. Sí. Però vull dir que això no se, no se pot eh, penalitzar, perquè prou penalització té el que se va fer major. Sí, exacte. ja és prou, no? Sí, és una decisió controvertida, eh? perquè jo crec que, no sé, 30-32 anys és que una persona és hiperjove encara. I més ara. No sé, de 32 Som a 30. joves nosaltres i se creguem. Exacte, imagina't. Imagina't, Jaume, pues, això... Son Jove Salva, tu, Manolo, jo, ja veus. Jo cada dia eh, no. Però quin ordre. Eh, hi, ha, hi, ha, alguns que acaben de complir anys i tot, que estan fets uns xavals. Eh? Sí, sí. Eh, el que no complis anys... Sí, sí. <laughs> Tu, chaval, però d'aquella manera. Chaval de la pega, t'hi fet. Ai. Però eh, el cas és que en esta normativa eh, sí que dona la impressió de que el València aprofitant la... Jo crec que el València, Manolo, la veritat, va vol fer neteja en aquesta Mira, en és el que anava a dir. a, a mi l'impressió ahí... que me da és que, vaja, aprofitant d'esta nova reglamentació que ha tret, etc ah. etc, el que vol és... Forma de fer neteja, baixar el... La edad baixar l'edat i llevar ahí a... I a partir ahí, mm. eh, bueno, pues el club elimina una sèrie de d'aficionats que considera el club que no han d'estar en esa en aquesta ni per edat ni per comportament. Eh, vas... Sí, però també pot haver aficionats, disculpa, que siguin menys de 30 anys i també tinguen un sí, comportament... Però ahí, de... sí, i, però i, ahí... i gent que tinga més de 30 tinguen un comportament exquisit, ja, estic segur. la mesura se'ls emporta però tots per, per a mi l'impressió que me dan fet és que, com dissuava, han sí. volgut fer una taula rasa i sí. eh, aprofitar per a fer neteja perquè saben que molts d'estos paguen justos per pecadors, però que molts d'estos aficionats que tenen un comportament poc recomanable, per dir-ho d'una manera mm. suau, són gent que porta molts anys ahir i que excedixen mm. prou els tetatacos. Sí. Ja. Sí, sí. Per tant, és la... No, no, jo crec que era lectura. Eh, jo crec que era la lectura. La lectura I a més tenint en compte que sembla que ja s'ha pres la primera decisió de tancar una graderia en, sí, en, el, Sevilla. en, el, en el Pizjuán, en Sevilla, mm. que lo de sempre, mm. al mm. Sevilla li senta la malament, i jo ho entenc, perquè s'han dit coses molt pitjors en graderies d'estadis d'Espanya, mm. però els toca deixar la primera el que passa és que ha hagut que ser el primer. Esta volta ha tocat al Sevilla. Sí, però sí, però... se ceben en el Sevilla i en el, i en el València. Clar, si anal... En els que tenen, tenen cert mm. eh, alcance mediático... Si analitzes... Sí, però no són... Però no, no són Madrid i Barça. No són els capos. Si analitzes, mm. Sevilla i València al llarg de la temporada de més castigats. Bé, clar, la pregunta és, si això han fet en la grada del, en la grada del Sevilla, fenomenal. Què havien de fer en el Camp Nou, després de lo del dissabte? Clar, pues ha fer fotos cada uno y enviarles <laughs> una factura cada uno. que, una eh, En presencia de Villar, en presencia de... Bueno, hablaba de Tebas, de Tebas no, porque Tebas... Villar no el a la final. Ojo ahí al tema, eh? eh en presencia del Rey, en, presencia del Ministro de Educación, que son els que colaboran en esta patochada perquè en el moment pegant la chula tenían que al sat y i de ahí y se acaba la historia. Y que entregue la copa Doraemon, Rita la cantadora Hmm. o, o, o Artur Mas que estava sonriguent se quan l'himne. Sí, però és això. Un eh. responsable eh? polític que tinga no l'estància, perquè se pot juzgar que si somriu o no somriu, uh mhm. -huh. que diu, i ho diu ell, i d'alguna manera està riguent-se de que protesten, per tant... Per a, per a mi, persona... especialment per la seva rellevància hi ha dos persones, no, per, per la... i sé que és clavar-nos una mica... que té, jo, que jo, jo, jo ho he dit al principi, jo he fet una editorial al principi sobre el que jo pense de, de lo de l'himne, no? crec que hi ha hipocresia per tots els postos d'uns i d'altres sí, val? Però... la la major hipocresia eh, o, o la major eh, plasmació de l'estampa absoluta del casqueado, de lo que se va viure era ahir vaig veure una imatge d'un tio en una tele eh, de Madrid eh, un tio en la samarreta de Bilbao eh, tirant cap a la llotja en el moment de l'himne tirant espanyols fills de Tracatrà mm. en un correte castellà Ah, no utilitzava el Barça, és que si no, no, no s'han enterat. Ixa és una miqueta... El, el, això dona facilitats perquè l'entenguen. Ixa és una miqueta la, la, el, el, la, el final del raonament kafkià de tot el que ha passat. De totes formes, amb un rebombori de por. En el descans, el govern fa un comunicat d'urgència dient que això és una però, falta de respecte però, a totes les xines. Però si el govern és el primer diuen, que... Si el govern és... Va, veure, tots els, esperant, els, que xulen, ja. els que xulen uns maleducats i uns intolerants que volen tolerància, però, però no... Però, justícia, però no per mi casa. Uns. I el govern, això ho acaba perquè no vol. Això se le, se le xisla abans i se diu, senyors, si se xiula, se suspèn el partit sí, a casa i la Copa del Rei deserta. I a lo millor un any xularien. Però Al segon però, xularien i Però el que te vull dir jo és que, és que eh. s'han orinat, és que s'han orinat amunt. El divendres, el dissabte, perdona, el descans, sí. fa el comunicat i el govern. I després, tots esperant a la comissió antiviolència i tal, se reuneixen avui 14 hores per a no decidir res, per a dir que ho eleven a la fiscalia. Així tot se renten les mans, no, ningú vol traure cap decisió... Sí i si el senyor Floriano diu que n'hi ha que legislar, i si el senyor Posada diu que tal, i, i, i, i, i al así, final... Així la, hipocres la hipocresia... La hipocresia és de no, tal no, magnitud... No, la hipocresia és covardia, ja. No, no, e hipocresia, sí, tu, d'uns i d'altres. Dels que xiuen l'himne perquè volen llibertat, però volen llibertat per als seus signes, no per als signes dels altres, i després de l'altra banda, perquè tota la, la gent està rasgant-se les vestidures perquè s'ha xulat l'himne d'Espanya i quan un Espanya-França en Albacete se xula la marsellesa, així tots miren cap a l'altre costat. Y això, desgraciadament, mm -hmm. és la realitat d'Espanya. Si és respecte als signes, a tots els signes, perquè és igual de maledutat el que xula, el que xula els segadors, el himne de de Bilbao, la marsellesa o l'himne espanyol. Tots són uns maleducats. I després, eh, bueno, no vull continuar per ahí perquè eh, acabaria, acabaria calfant-me. Però, sincerament, sincerament, així no volen que se barregi esport i política i li fiquem a una competició esportiva el nom del cap de l'Estat si no volen que es barreche, que no barreche per a res. Però això és la tremenda hipogresia. Però entonces que tampoc tindríem que ficar el himne, per lo que tu dius. No, evidentment. Ay, ah, bueno, pues, això és una manera també de, de, de matar el fuego con fuego. Fuego con fuego, no. En la Lliga Espanyola eh, se, se toca el himne en algun partit, perquè en la Lliga Nord-Americana se toquen tots en tots els partits de la Lliga no, Americana de qualsevol esport... Que se fera l'himne d'Espanya l'ús que se fan als Estats Units. Ja, però... I és un país que té pues a lo millor lo que 50 tenen, tipus pues, de... A lo, mi... a lo millor, a lo millor no és un problema d'himne, de... a lo millor no és un problema d'himne, sinó d'educació, tolerància i respecte per a la gent que no pensa com tu. Perquè així, molts dels que estan eh, en antorxes en la mà demanant justícia perquè s'ha jugat l'himne espanyol són els primers que digueren al Bernabéu que no vengan a jugar la final torna a dir just, ui, ui just, una persona, justícia però no per ui una persona m'ha dit una solució i jo li dic ai mare diu és que clar si Catalunya fora independent Buah, no xiularien l'himne espanyol ah pues Yeah. 12 i... No, no la competició. No, no la competició. No, 12 i 17. Clar, per això no es jugaria. Va, anem a eh, anem fer una pausa i en sí, en tornar a algo més serio, l'esport. Mantén vivos los colores del verano. Tú puedes hacer que nuestros bosques y montañas siempre sean verdes. Consulta los niveles de emergencia en www.112cv.com y en arroba gva barra baja 112cv. Y si detectas un incendio, llama al 112. Son prevención. Generalitat. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Este verano, si tienes 18 años o más, puedes seguir formándote para lo que estás estudiando. La DIPU y tu ayuntamiento te ayudan con más de 3.100 becas de 500 euros al mes. Durante julio y agosto para que adquieras experiencia. La DIPU beca, Diputación de Valencia. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 y de Bueno, pues de momento arranca tranquila la semana en el Valencia. Això sí, continúa el ball de de Portes. Arturo, por favor, si podemos recuperar el stage del Jero Rulli a la radio de, de estudiantes, ¿no? El segundo tall, sí, el, el curtet la, la ràdio oficial d'estudiantes no de la Plata. No, no, no. És... <clears throat> no és l'oficial, però té molta, Oficiosa. té molta relació amb estudiantes. Me fa molta gràcia el nom, uh mhm. -huh. Info Pinxa Ràdio. Però això és perquè <laughs> eh, Pincharrata. Sí, pincharrata, sí, pincharrata, no? pincharrata. eh, él, él jugava en estudiantes que són sí, el pincharrata. Sí, sí, sí. Eso es, info sí, sí, Info pincha. Si fora la de Newells, pues eh, lepra radio. Després està el Banco Pichincha. <laughs> El Banco Pichincha, <laughs> correcte. Bueno, aneu a sentir al Gero Rulli, el portero de la societat, que prácticamente dona per tancada la seua isida de la Real Societat i dona perfecta la seva continuïtat en l'equip blanquiblau. Sí, sí, yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que, que estoy muy cómodo en la Real, eh, me trataron muy bien y, bueno, si yo le podía volver un poco el cariño que, ellos me brindan, se lo iba a devolver de la manera en que pueda y, bueno, todavía falta algún que otro detallito, pero, pero soy muy optimista de, poder seguir ahí. Pues yo creo que está muy claro que Jero Rulli no sembla que vaya a ser el portero del Valencia de Futuro. Sí, sí, Jero Rulli eh, es, es descarta ahí mateix i bé, jo no sé què pensa que una volta se recupere Diego Alves i eh, se li tallaria la progressió, però clar, Diego Alves eh, com a mínim fins a gener-febrer no va estar en, en condicions i bé, la veritat és que a mi m'ha sorprès. Mira, l'altre dia Rodrigo Gasmar, que el, el eh, metge de la selecció brasilera, sí. quan opera a Diego Alves ja parlava de 6-8 mesos. Xener. Xener Xener. Xener. és Xener, però no tornes la frase hasta març, eh? Abril, clar. Març, abril, no estàs per la, la, la frase és el bar... anant tot bé. Anant tot bé. Clar. En efecte, anant tot bé. Amb el qual, però, Però sis-vuit mesos per aquell per a que Alves comença a entrenar. Per tant, és que ser conscient i desgarrar un porter per la temporada sencera. la temporada sencera com a mínim. Bueno, però, ja, però Nietzsche marquem que ja va bé. Sí, sí, sí. Hmm. Però va ser el que ha de fitxar és, si és possible, titular. un porter titular. Sí. I si torna, digo Alves, a veure, la frase no és meva, la frase és de Carlos Bosch, però és certa. El futbol no espera. I és una punyeteria, per no dir una paraula pitjor, el que li ha fet el futbol a Diego Alves. Mm. Però és que a lo millor a l'inrevés també haguera passat el mateix. I vaig a posar una hipòtesi que no sabem, però que és certa. Si Diego Alves fa la temporada passada, no està que acabat, l'anterior, fa la temporada que ha fet en guany, i haguera vingut el United a per ell, o el Madrid, i l'haguera ficat sis quilos damunt de la taula i el van ser agraït espera't que està a punt de comprar el club Peter Lim i si compra el, el club Peter Lim te podrem pujar el sou probablement no haguera esperat perquè és que això és el futbol mm -hmm. sí, sí mira el, és cas de, el mira el cas de l'Atleti de Madrid eh, Mollà estava fent una bona temporada i Oblak que era un gran porter estava a la banqueta es va lesionar Mollà va entrar Oblak i ja no va eixir però és Eh, és que és aixina. Per això jo, quan, quan, quan he escoltat el propi a, a Amadeo Salvo parlant de que eh, esperem a Diego Alves i volem un porter, oh. i això És, això és eh, tema anímic. Això, que que, això és, això és la, això és la, la declaració oficial que ha de fer. Correcte, per això, això és el tema anímic. I se, i exacte, Punto. i si el tema portes cap a fora, però el València ha de fitxar si o si un porter titular. Però això dic, I si ho està fent bé, pues Diego Alves haurà d'esperar. Mm, però Ojalà sigui el problema. Ja està, el que no pots fitxar, en tots els respectes, és el porter de la història. No. No, no, perquè abans València s'ha jugat, estem parlant de les competicions mm. i volem que siga el que és. I tens que tindre un porter de les garanties, que és mm. difícil tindre un porter de la categoria que, del que t'has lesionat, però mm. tens que buscar justament per això no perdre potencial a la porteria, que és per a mi és superimportant. Ja, la va que la llàstima és que la porteria està agafada perquè me'n recorde Guaita sí, i Alves, sí. que estaven tot el, en xicotetes coses lesionats, la muñeca de Guaita, el, el Alves també va tindre un, dos trencaments musculars i tal. Esta temporada que més o menys Alves ha aguantat, ara una altra volta una lesió que estava fent la temporada de la seva vida, banda que és per la Copa Amèrica, tenim un porter de garanties, idolatrat, tal, i ara tenint que tornar a començar, a mi m'agradava per ser molt eh, el, el Hero Rulli i, i anem a veure, anem a veure a quin porter a quin porter es fitxa, però ha de ser uno de, de garanties. Però, eh? Xavi, tu saps massa que el porter que està lesionat, desgraciadament, duia dos mesos que estava entre pinces, eh? Sí. Estava forçant molt la situació, en altres circumstàncies, que mm. t'ha donat més confiança el, el suplent, hagués fet alguna cosa, i la veritat és que se pensava en ell, però vitalment, no? Sí, sí, totalment. I, eh, i eh, dos mesos que tenia sempre mm. problemes, que parava i tal, vol dir que estava tocaet. Te refereixes a Diego Alves? Claro. Sí, Mira, sí. Eh, eh la mm, percepció que hi ha hagut sempre, eh, en aquest mm. <clears throat> cas, eh, des de que el València ha canviat servicis mèdics, és que Diego Alves és un porter que se lesiona poc, però per a molt de temps. No és un porter, per exemple, i la gent m'entendre, entendre Vicent Guaita cada dos por tres estaba sí. en unes molestias en la muñeca que no le deixaven entrenar, en una sobrecàrrega després de jugar un partit... En... Mm. Era, era constant i continuat. Mentre que Alves és una o dos lesions en tota la temporada, sí. però són de parar un bon grapat de temps. Sigut com si l'hagueren Mm. I l'any passat... S'ha esperat a última hora de l'últim sí. partit. Sí, sí. En una jugada, en una jugada més estranya que mai sabrem si després ixa treta de porta al final li va acabar de trencar més que o què. Jo, jo crec que ell realment... Eh, ja estava trencat. Es, se la trenca o, o, no o, li, o li falta el filet per trencar-se en la topetada Hmm. que no és habitual tren eh, trencar-se el, el creuat és una, top, és topetada, que, semblava que no. Sí, sí, exacte. Sí. Però és possible que, que quan ja tira el baló fora ja, ja, té, ja té algo. Sí, evidentment. És possible no, tingues dubte. que s'augmente o no, però el problema és que damunt té dos lesions en el mateix Uno... Mira el cas de <laughs> Valdés, Salva, estava pensant, el cas de Valdés, que ha estat un any per a tornar a, per a, tornar a jugar, eh? Des que es lesionà d'aquell partit de Champions, clar, clar. Un any, eh? En una jugada per més això... eh, estranya, en una treta de falta i tal, i li ha costat un any, el que tu dius, ha estat dos mesos entrant i ja està. Ah, és que l'altre dia llegia la notícia 12 mesos clavats per a tornar a jugar el... Clar, el... I, I quan anar a Mónaco, de Mónaco li diran a jugar, així sí, no vingués. Així no vingués. Perquè estàs un poc verd i això va ser la Xina. Mm. En efecte, per això, entre altres coses, seria que passant el, el contracte amb el Mónaco, que tot i que intentaren els seus representants forçar, no? però és que precisament hi havia una clàusula d'escape que era aquesta. Però sí. és que estem parlant del corredor de seguretat, perquè després Alves passes al, al millor central de la, de la Lliga Espanyola. Otamendi. I és que, que estem parlant de paraules majors perquè entre els dos han salvat molts punts al València aquesta temporada. Millors, els dos millors jugadors de la temporada. Totalment d'acord. Sense dubte. I per a mi el tercer és Gallà. Eh, clar, eh, estem parlant de, de dos jugadors que han salvat molts punts. Eh. també és un cas diferent. <coughs> que si vol després el conductor de la tertúlia podem parlar-ho. Sí, però, jo, jo però sí. eh, clar, mm, és per estar... Eh, bueno, si no preocupat, molt ocupat. Però sí que tens una feina que desenvolupar important sí, sí. el puesto del porter se té que acertar per moltes raons i no pot dir-se mm. la precarietat de dir no, anem a tindre uno de moment per a que també és que poden pensar dues coses uno perquè el porter mm. no s'assuste que estem buscant un millor que ell o igual que ell mm. No, no se pot, és el que diu. Exacte, el futbol no espera... Home, si, si s'assusta el porter, que s'assuste. No, no, però és que el, el futbol jugues... no pot esperar. Mm, clar, el, mm. el futbol, desgraciadament, no espera. I és, i és que és aixina. És Mm. ha tingut És una faena, és una faena, molt grossa, perquè a més en el temporadat que havia fet el porter, mm. però és que no pots esperar te jugues tant... Perquè ha tingut una mm. de sort de, de les més llargues que puguen haver. Però ara, com diu Xavi, Manolo, el corredor i de seguretat del que... El que, que feia, tocat, eh? El que feia referència a Aragonès, el València el té en, el té en crisi, eh? Vull dir, sí. té el porter lesionat, té el central eh, que no pot garantir si pot continuar o no, no ha renovat el, al mig centre creatiu i dalt pues, està el Càcer i, i està a l'espera de veure si reacciona o no per la pròxima temporada Negredo o si fins i tot se reforça i parcel·la amb un altre davanter. A veure, dice corredor de seguretat, que és cert, eh, ja que matisar. Jo crec que dice el corredor de seguretat Parejo va renovar. Sí, tinc una confiança per lo que m'arriba... En aquest moment, molt més de que fa 15 dies. Però. molt més, correcte. Eh, I, de fet, la setmana passada, recordo en quina... Quan Salvo sol expressar-se en la rotunditat que se... Te'n recordes el que va dir el dia de Gallà? Eh. I què acaba passant? Que renovar. Quan, quan eh, acaba expressant-se en aquesta rotunditat sobre el tema de Parejo, com va fer ara fa una setmana estos mateixos micròfons, és perquè jo veu clar si no, ell no entraria... És que el club estava molt callat en el tema de Parejo i de repent eh, va deixar seriament la voluntat i jo crec que això és determinant però sí. encara que renove Parejo uh mhm. -huh. mm. és sí, te falten dos peces importants com el porter i el central Eso, això, això clar. és impepinable i reforçar la davantera mm i després la davantera... I el davanter, molt bé que l'ho hagués salvat perquè... de que enguany... recupere i que doni una bona resposta... Álvaro Negredo. Negredo, clar si se tria que no es faci una cosa diferent, eh, lo, que ha que recuperar-lo per moltes raons. Sí, falta saber això, què va sí. passar amb Negredo mm. i si eh, els plans de la gent que envolta el València, que hem de parlar d'això, perquè sembla que aquesta setmana han d'haver-ne reunions o se tenen que dilucidar les, juris, les jurisdiccions de cadascun, que jo crec que estes, a aquestes alçades de la vida eh, on arriba Rufete i on arriba Nuno ja tenia que estar clar i delimitat. Sí. I sembla que encara n'hi ha dubtes. Sí, <laughs> encara n'hi ha dubtes i, i ja veurem i, i jo crec que tot eh, mm, pues naix o, o, o s'engreixa després mhm. de la, del fitxatge de, de Joao Cancelo eh, que ja veurem com passa, però... Que a Rufete qui se li sembla mal. A, mi, eh, a Rufete i jo crec que a... A Rufete i a mi. Al 90% de... Al 90% de... No, <laughs> no, però tu no eres el secretari. De qualsevol, és a dir, un, un jugador que, que ha jugat 70 minuts eh, esta temporada i que se paguen 15 milions d'euros, 2.500 milions de les antigues pesetes per ell, a mi me pareix, no un preu fora de mercat, a mi me pareix, eh, no sé, l'adjectiu que vulguis posar-lo. Després, d'ací tres anys, Cantelo serà el millor lateral bueno, del això, món, això, això. posaran esta gravació i me tiraran tomaques, <laughs> cogombres i, i lletugues. Però com hi ha que eh, valorar, però no, com hi ha que valorar que ara ser, en el moment, sinó lo eh, que és perquè a Bou... Eh? A ja saps, no? A Cojón visto Macho Cabrío. Correcto, jo volia dir. Pues ja està. Claro. Ara, a mi em pareix una Però barbaritat. Però els tècnics del València que d'alguna manera el que estan defendent és el club i estan dient que aquest jugador està supervalorat. Però claro. Tant, és el treball que tenen que fer. El que m'agradaria a mi és que aquests tècnics li feren cas perquè estan defendent l'entitat que els paga. Ja, el que passa és que està el propietari, està la ah, bueno, propietat, però, està clar, tal, i, per això i han decidit... sempre entrem lo de caza major i caza menor. Caza major eh, mm. pot ser que un jugador determinat, el president, eh, faci uns informes dels tècnics i el, i el, de, el senyor que domina el club, pues, vaig a Major, diu, vull queixa pesa, i ja ho tinc parlat en, en, en el que té que cobrar per allí, i aquesta pesa de valència el preu. El preu és un tema, com diria jo. No té mm. preocupes del preu, que el preu se ho arreglem entre vosaltres. Mm. Però està clar que aquesta activitat de tratar de pagar lo just o lo mínim, que és l'obligació dels tècnics, no s'ha produït perquè no els han deixat. Bueno, pues hasta ahí han acabat la seva feina, però hasta ahí, de moment, han fet el que tocava. 12.31, fem una pausa en tornar Llegim els vostres tuits que ens van a servir per a introduir el següent tema, que és el de la enquesta. Eh, anem a començar a enquestar tots els companys que passen esta setmana per així van a contestar a la enquesta, però de moment Folgado, Jaume Ortí i Xavi Mercader van a ser els primers que contesten a la nostra enquesta. Anem 11... a perdre la virginitat. 11... <laughs> <laughs> 11... Jo sé d'una que ha tornat a ser verge la no, setmana passada. No, me, ah, val, no me val, la fiques val, votant, que estava jo <laughs> es que això... coneixent la llengua. Eh, eh, 12, sí, 12 i 31. Eh, fem una pausa per a la publicitat i en tornar 11 preguntes, 11 qüestions per a valorar el València de la 2014-2015. Així, en la 97.7 Ràdio, a la 90, eh, en Esports 97. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Mantim vius els colors de l'estiu. Tu pots fer que els nostres boscos i muntanyes siguen sempre verds. Consulta els nivells d'emergència en www.112cb.com i en arroba gba barra baixa 112cb. I si detectes un incendi, telefona al 112. Som prevenció. Generalitat. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12.33, estem fent la enquesta que farem en Nadal, i que ara repetim a final de la temporada. Són 11 qüestions, eh, nota de la temporada de 0 a 10, nota del 1 de 0 a 10, millor jugador, millor jugador de la temporada, jugador revelació, pitjor jugador, millor virtut de l'equip, pitjor defecte de l'equip, eh, quants i quins reforços faries, joc prioritari a reforçar i eh, el millor i el pitjor moment de la temporada. Són les 11 preguntes, eh, algunes, per exemple, eh, València Collonut, Nota de la temporada, un 9, eh, nota en 1, un 8 i mig, millor jugador Otamendi, jugador revelació Gallà, pitjor jugador Felipe, eh, la millor virtut de l'equip la competitivitat, la pitjor el joc ofensiu, diu que faria 5 reforços porter, defensa central, extrem dret, extrem esquerre i mig centre defensiu, eh, joc prioritari a reforçar, diu que eh, extrem esquerre, millor moment remuntada a Mestalla davant del Madrid i el pitjor eliminatòria de Copa davant el Cornellà. Eh, Jorge Generoso, nota el València un 7, nota un 1 un 7, millor jugador Otamendi, jugador revelació Gallà, pitjor jugador Felipe Augusto, eh, la millor virtut de l'equip la defensa, la pitjor virtut de l'equip, o el pitjor defecte de l'equip el mig del camp, eh, quants i quins reforços faries, només ha dit 5 però no ha dit 15, lloc prioritari de reforçar per a d'ell el mig centre, el millor moment de la temporada d'Almeria, el pitjor moment de la temporada per a d'ell cap. Per això que diu un set a l'equip, un set en uno, o també en dir millor jugador, Gaia revelació, Negredo el pitjor, eh, millor defensar, el pitjor la, cre la creativitat ofensiva, eh, faria dos jugadors de banda i mig centre com a reforços, el, eh, el millor moment és el 2, eh, el lloc prioritari del Fossal no l'ha dit, el millor moment de la temporada en la victòria contra el Madrid, el pitjor moment de la temporada la Copa del Rei. Eh, per exemple, algú dels últims que s'ha arribat, per estar donant eh, veu una miqueta a tots, diu, per exemple, Borete, un 8 per a eh, la temporada, per a una honorífica nota, el 3 eh, Otamendi, que és el millor jugador Otamendi, el, el jugador revelació Gallà, el pitjor jugador Felipe Augusto, el, la virtut de l'equip la defensa, el pitjor defecte eh, el gol, eh, eh, quants i quins jocs fa, eh, reforçaries diu que la mitja i també diu que el lloc a reforçar prioritàriament és la mitja eh, diu que el millor moment de la temporada és la tertúlia que fem els dilluns pues moltes gràcies amic i que el pitjor moment és la, és la copa eh, i per exemple per així Juan F. Pachi diu eh, nota per a l'equip 8, nota per a eh, Nuno un 7, per a la pregunta número 3, que és el millor jugador Mendy, per a la revelació que hi ha, per a el pitjor jugador Filipe Augusto, millor virtut de l'equip la defensa, pitjor virtut, pitjor defecte de l'equip el gol, joc a, a, de a reforçar de manera prioritària... No, eh, quants jo, eh, reforços no ho diuen, diu que reforçaria el defensa central eh, i diu que el joc a reforçar, els extrems també, que el millor moment del València Real Madrid i que el pitjor la eliminatòria de Copa. Dit tot això, senyors, és moment de que comenceu a contestar vosaltres. Comence a apuntar així, que tinc joc per apuntar. Què mires, corredor? No, no, no. <laughs> La preparació. Estic mirant, estic Vale. La nota per a l'equip, per a la plantilla, per al València, 2014-2015. Qui vol arrencar-se? Un 8. Xavi Mercader, diu que un 8. Ja Martí? Un 8. Un 8, també. s'ha Folgado, la nota per a l'equip? Jo un 7. Un 7. Pregunta número 2. Califiqueu de 0 a 10 en 1. Xavi? Eh, un 7. Un 7. Un 7. Jaume, un 7. I Folgado? Un 7. Un 7. Mira, hi ha una unitat màxima. Manolo, de preste bañar tú también ya te te has Yo Yo soy el moderador. Ah, bueno, la <laughs> pues que se llama. <laughs> El tercer. Millor jugador de la temporada. Otamendi. Folgado diu Otamendi. No hay duda. Otamendi de Yark. Sí, ahí no es, pero no <laughs> vale, pues no continúe preguntando El jugador revelación de la temporada. Ja ha... És de Pedreguer, li diuen José Luis Gallà. <laughs> Vale. Gallà diu Xavi, jo me parece que diuen José Luis. Vale, pues... No, <laughs> crec, crec que és de Pedreguer. Els tres. Sí. sí. Vale, així n'hi ha unanimitat. Ha renovat recentment. Sí, no? Sí. Ho ampliant, millor Pregunta número 5, senyors. Quin és el pitjor jugador de la temporada? Pues mira, eh, el pitjor jugador de la temporada, sí. per moltes coses, sí? Negredo. Resposta arriscada de Folgado. Xavi Jaume. Pitjor jugador de la temporada en quant a mm, prestacions i expectatives estic en salva, perquè precisament anava a dir eh, Zuculini, uh -huh. però, eh, clar, eh, la bomba acaba en bombeta, Negredo. Sí, jo Decepció ficaria brutal. el porter suplent per, perquè pense que, bueno, no en la sort que necessitava. Joel, val jo que, o en este cas, eh, pregunta número 6, millor virtut del València Club de Futbol, com a equip. Per a mi, eh, mm, saber eh, madurar els partits. Això no li recordava jo al València des de fa molt de temps. Dur-lo al, al seu terreny i al final eh, eh, cap a dins. I això ho ha fet en molts partits la millor virtut és creixer eh, i, i fer-se l'objectiu de, fer, de, de ser equip, i pensa que això ho ha lograt. Ser, equip. ser equip. Jo crec que la, la, la solidesa defensiva. Molta gent està apostant per la solidesa defensiva, mm. com diu Salva Folgado. Pregunta número 7. El pitjor defecte de l'equip? El futbol, la creació del futbol. Falta de fluidesa moltes voltes. El pitjor defecte per a mi, sí, és la falta de fluidesa perquè s'ha avorrit durant eh, més del 50% de la temporada amb, amb el València, amb el joc del València. I ha sigut per això, per la, per la falta de... Sí, la falta de fluidesa també, sí. És que, sí. Ha guanyat molts partits, però, però avorrint. Jo penso que el, València ha perdut partits que no deu de perdre mai contra equips molt dèbils uh mhm. -huh. i això l'ha lastrat molt per a no estar ja clàssica per Champions. Perfecte. La eh, pregunta número 8, si no recorde mal, era quants, número i quins jocs de reforços faríeu per a València? Eh, evidentment un porter per la lesió d'Alves, eh, un central eh, si se'n va eh, Otamendi, un jugador, un jugador de contenció... Un 6. Un 6, perquè Enzo Pérez no saben si és 6, eh, 8, 7, 5 o no saben què, i un davanter. Mm, absolutament fonamental. I Perfecte, de veritat, llocs. tu dius que 4 sí, sí. reforços. Xome. Lo, lo de Tamendi és circumstancial, si se va hem dit jo, és que buscar... Per tant, al marge d'això, de la mitja, jo crec que hem que buscar un, un mig defensiu i un mig organitzador perquè un equip no pot estar sol. en uno, no? Bueno, tens Parejo i Gómez però Gómez... Com? Gómez, André Gómez. Però és que ah, André Gómez, no ja... És un jugador que... Imagina que també comptes amb el porter que ja reforceix la situació. No, sí, jo, però això m'ha donat per la, per la lesió, per tant. o sigui, que de moment ja me diu que... I te te quedes en Paquito a soles i ja... Eh? Bueno, te quedes en Paquito a soles i ja està. En Paquito Alcácer. Paquito de Negredo i Rodrigo. No, no, no, jo... Jo, lògicament, lo de Negredo tinc que continuar perquè no me puc permetre el, el luxe de de regalarlo. lo Per tant, ha que demostrar que, que es lo útil que ha sido antes. Esta temporada que olvidarse se d'ell. Ha que pensar en lo no, positiu. No, m'he intentat influir la teva resposta, però no ha sigut possible. <laughs> no ha sigut possible. <laughs> Folgado, que estàs, estàs ahí, tens ahí un fum de punts. Jo, porter, a veure, porter... Lateral dret. La llista de, lo, de los Reyes Magos. Lateral dret. Lateral dret. Central. Central. Mig centre defensiu. Mig centre defensiu migcampista vols dret... Un, vols un equip, un, un 11. El eh, que fa, el que fa falta. Ah, vale, vale, per això. Migcampista digues, digues dret per la dreta, migcampista per l'esquerra... <laughs> sí. Mitja punta, no. porter i reserva. No, no, no. I el xofer de l'autobús no vols saber? I davanter, perquè crec que al final Negredo continuarà, si no, davanter també. Eh? Un, dos, tres, quatre, cinc i sis. Sis. Però saps per què? Perquè Salva, i està molt ben eh, tirat amb la resposta, Salva... Uh -huh posa tots aquests reforços perquè qual és l'objectiu del València? lluitar al màxim per totes les competicions. No, no, clar, sí. Evidentment, si vols passar la primera fase de Champions, si vols competir en les tres, pues fa falta, fa falta sucre. De tots estos eh, reforços que m'heu dit, jo prioritari, és a dir, senyors, tenim pasta per a un reforç, per a una posició. Quina reforçaríeu? Entra el porter ahí. Sí, evidentment evidentment. Pues entonces no, no te mareches. <laughs> porter de joc, eh? eh, sense dubte eh, porter davanter, els dos. I Fogado? Davanter és prioritari. Jo és que, sí, és, és, que, és que lo d'enguany ha sigut sí, sí, eh, una... Porter no tens... Porter, Manolo, porter. Eh, no n'hi ha dubte. no? Sí. Si sí. estigui Albert no, però porter. Però estan, porter, és que no porter, sí o sí. Sí. Millor moment de la... Pitjor moment de la temporada. Ah, Pitjor moment, sense dubte, Cornellà, el Prat. Espanyol, el, espanyol. Copa. Eh, Copa, Copa. Copa teníem, teníem moltes il·lusions i... Fica dos copes seguides. Tres, tres. I, tres. copes. Fica dos ser... copes, sí, de sí, què voleu. Sí. <laughs> Això ja ho ficarem després. I... Un sol i sombra. <laughs> I millor moment de la temporada? eh, l'orgasme que provoca la remuntada contra el Real Madrid. Eh, Guanyar-li la Madrid remuntant en ta casa és eh, lo millor que n'hi ha des de l'època de Fernando Robert en 4 eh, minuts. Eh, esta volta van ser 10 minuts, però va ser espectacular. dos Bueno, dice lo que diu... <laughs> Eh? Ell té molta raó, però el que va ser superimportant va ser guanyar-li en totes les circumstàncies que se van produir en la medida, per tant, i aquest partit és que és vital. El d'Almeria dius tu? Sí jo és que contra el Madrid vaig disfrutar i contra no, l'Almeria no. vaig patir tant que al final eh, jo crec que me vaig aprimar entre 5 i 6 quilos <laughs> Entonces, no puc, no sí, puc la, parlar sí, la cosa sí. fotuda eh Buah. estic d'acord que Raúl Menetxes però lo sí, sí, no, no, no. si no guanyes d'aquest partit una volta més no intentat influir però no ha sigut possible però Jaume eh, se jugava molt mal home i, ja dic que sí però jo veig la importància de lo que s'aconsegui jo al final donar-li la raó a Xavi uh -huh. crec que millor moment uh mhm. -huh. la classificació per a la Champions. Oh, Encara que el partit va ser una castanya. El partit va ser una castanya pilonga. De perdir algo. Correcte, en el qual patirem moltíssim. 12 45, fem una pausa i si voleu puntualitzar alguna coseta més de tot el que hem dit, eh, ho feu. I si no, passem a altres coses, però moment l'enquesta en el dia d'avui ja està contestada. L'aplicació de la falla està bé. 12 45, pausa, l'última, vinga, tornem. De marzo a junio de 2015, en el Almudín de Valencia, tendrá lugar la exposición Els Camins del Grial, una cita imprescindible para conocer la historia del Santo Cáliz de la Catedral. Valencia, ciudad del Grial. Un año más llega la Carrera Solidaria Popular de Cruz Roja en Valencia, una carrera para ayudar a los más necesitados. Este año podemos participar todos. Únete y marca la diferencia. Domingo 7 de junio, en Valencia. Contamos contigo. Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte, medios patrocinadores oficiales de la carrera. Este estiu, si tens 18 anys o més, pots continuar formant-te per a allò que estàs estudiant. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè adquireixes experiència. La DIPU et beca. Diputació de València. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 46 minuts. Voleu dir alguna cosa més de la enquesta? Voleu fer alguna puntualització al voltant de totes les vostres respostes? Que jo les guarde, eh? I després ja veurem o... Però vamos. No, no, no. Per lo no, que veig, no, si no, no diferixen... Si no està, no està bé, perquè no diferixen molt. A voltes... Eh, és que parlem davant d'un micro o és que tenim eh, la situació de parlar molt del... No, te falta futbol. probablement dir tres, els tres millors futbolistes de la, de la temporada. Bueno, he demanat el millor, mm -hmm. però bueno... Vos, eh, I el revelació també... En sí, revelació sí que ho heu dit. Vos afegir-ne, tu dos, ja que estàs? Jo, per a mi, Otamendi, ah. Alves... I ahí en el tercer me vaya, vaya eh, Gallà, Mustafi... Sí, però és que és molt difícil... El no? <laughs> Ja sé que no... ho fiqui... Eh, és que, clar, podem, que, podem treure un altre que per a mi és jugador jugador descobriment. Per a mi seria André Gómez. Sí, per a mi, per eh, André Gómez mm, a mi m'ha sorprès positivament. És, és cert que en alguns partits o en, no, no en alguns partits, en, en la majoria de partits eh, desapareix més del que m'agradara, però com de Turan en l'Atleti de Madrid, és un jugador que m'encanta, però quan apareix és una delícia veure'l, sí. i com a mi m'agrada eh, veure un espectacle, disfrutar i passar-me-ho bé, però en André Gómez no ho passa bé. Quan vas a ficar-lo en ordre davant de Parejo, per exemple, te dic jo. No, però estem parlant de jugador descobriment, jo a Parejo no, no, ja el conec. No, descobriment han dit no, han dit no, no, no, no, no, no, tres jugadors primers. No, no, no, no, no, no, no, que l'he afegit jo, no, no. Ell, ell ha afegit una premi, categoria. Jo, ha he afegit una categoria que és el jugador descobriment, però per, <laughs> per, per descomptat que Parejo, sí, lo pas que Parejo per a mi és una realitat. Eh, Parejo a mi no m'ha sorprès. No, com ahir hem dit de dir tres millors. Ah, val, val, val, sí, sí. Mm-hmm. Sí, però jo me quedo en Gallà com a, com a tercer. I Gallà, i sobretot, el que més m'ha sorprès, i per això dic la revelació, és la tranquil·litat que té aquest xic en, Gallà. en 18 de 9 anys. Jo és que al·lucinen és, en el camp. Hi ha que sentir-lo raonar. La, la tranquil·litat sí, jo, la, la jo, El dia que el, jo l'he entrevistat dos voltes este, esta temporada... Jo, jo vaig sentir la última. La, la, la última mm. eh, ell dona dos o tres titulars de jugador veterà, de jugador de pes de vestidor que dius és impossible perquè no té la reglamentària, per a, reglamentària també no té el bagatge suficient com per a ser un jugador eh, que l'he vestit però mm. lleguem moltes fases de dir és normal que en la qualitat que té, perquè clar, per molt de coco que tingues si després en, en les peus no li peguis una patada a un autobús, que és el que me passa aquí, per però, exemple però és que no tinc ni coco no peus, dues coses, no? Mm. però amb la matèria prima que és la qualitat, que se li pressuposa perquè si no no estaria en primera edició sentint eh, com reacciona com raona i com parla entens que dins de l'extraordinari que és la temporada de Gallà siga normal que li hagin passat les coses com li han passat no sé si mm. m'explique... Sí, sí, la intel·ligència que demostra el terreny de joc és conseqüència de la que té també fora del camp. totalment diferents. Clar. I n'hi ha sí. jugadors que són excepcionals eh, en el camp i uh -huh. després són un desastre. Uh -huh. Este xaval és excepcional en el futbol, com a futbolista, però al marge, fora del futbol, és excepcional per l'edat que té i el servei que té i a més ha pres una molt bona decisió i ho vaig dir fa la, molt de temps temps te, tindrà si s'entén que no se'n vol anar una explica, altra Xavi, quan ell explica quan se'n produeix la crisi i que se senten els pares diu, així la veritat, què està passant? perquè els pares no en tenia que, que pogueren d'alguna manera sentir-se les coses que sentia i el xaval obri el lliure i diu vale va, anem a mm. donar el pas que siga i a nivell de família pren una decisió molt important mm. i a partir d'ahir tot se desgenera perquè es canvien tots els, els dubtes i se fa molt més ràpid del que tots pensaven. De lo que tots pensaven, sí, sí. Mm -hmm. és, una, és una realitat. Eh, eh, estàvem parlant de la primera mitja hora, parlava jo enfocat un dels noms que últimament eh, venia vinculant-se a la possibilitat de futur del València Club de Futbol, és eh, un xicón jove del PSV Eindhoven. A mi, per lo que me conten... Mm, eh, després ve del València, m'ha de menjar, perquè encara no està, no està decidit. Però, eh, per que me conten... Eh, és un jugador problemàtic, destacaria Bacali, el jugador del PSV Eindhoven, que semblava molt fer per la València i que ara sembla molt més a prop del Sevilla. La pregunta és... Eh, tot, sempre, sempre està el Sevilla Eh, tot i que eh, el València té el projecte LIM entre mans, que és molt il·lusionant, pot haver perdut algo de tiró amb respecte a altres projectes com el de Sevilla que ve de guanyar dos lligues sí, europees i que ja té la plaça segura això prima molt, però avui teniu que saber que ha fitxat eh, al marge del que tu dius un jugador excepcional Crondeli, mm. Salta Eh? I a mi m'ha donat una enveja tremenda perquè això sí. l'ha fitxat. Estava fet des de, pràcticament des de gener de l'any passat. Sí. A, no, més, de de perdó. a més, jo en que he tingut eh, eh, sort de veure eh, prou partits al Salta, sí. eh, un, un gran fitxatge. Lo que no sabia és que també volia el jugador del PSV el Sevilla, també. Diu és... que ara s'ha clavat per enmig i que és un jugador en el qual està, està interessat. Sí, però ja el té fet. El Sevilla, el Sevilla ha comunicat que Ah, no, tu dius que No, tu, tu ah, dius ah, Clondelli. Jo, dic, jo dic Zagaria Bacali, que és el jugador del qual estem parlant ara. Jo, jo crec que no, Manolo. Sí, el Sevilla té la, té la Champions assegurada, però... A veure, és que és que és un caramel molt golós de València i, evidentment, el jugador, eh, molts, la majoria van tenir que fitxar abans del 15 d'agost, abans de la prèvia, i si no passa... Clar, això el risc Però este futbolista vindria lliure, de, vindria lliure. Vull dir, este futbolista acaba contracte. Mm. Arriba de Bades i el porta Mendes. Ah, entonces no. Bueno, eh, Ni B de Baez o B de Baez. Eh, sí, un moment, ja. un moment, que el Duga Mendes no vol dir que siga eh, obligatoriamente al Valencia vull dir, eh, tu saps que Mendes és com és, vull dir, sí, sí, sí, ous, sí, sí, ous sí, en sí, totes sí. les cistelles. Sí, però sí. l'amistat la, que se presumeix i que de fet existeix tindrà que valdre per alguna si no, es que collons me deixa amistat. Això tindria que contestar el senyor Lim, no jo. Jo simplement estic mm. limitant-me a dir que com a representant que és... M'agrada molt, ous mm. posa en totes les cistelles. Home, clar. Sempre. No, no, però que m'agrada l'expressió. És que que mm. posa ous en, totes les, en totes les cistelles. Se tomba una, te queden els altres, si va tot en la cistella, <laughs> correcte, va tot tortilla. Eh, sí. Correcte. Mm. En un viatge van cavall i pitó. Pues hi ha un jugador que jo ara no, no detexe, que és el que juga a la final contra el Sevilla, que és del mateix estat, que va ser una meravella. Conoplianca. I se jugava, se que va ser un espectacle. I se, se me queda clavat. I sé que m'estranya que siga jugant en aquest equip i que continuï, no se, se parla uh -huh. de que la temporada que ve ja l'ha fitxat algú i, i l'altre dia intentia averiguar ficar Barça a Bolxí, mos tocava el bingo però mm. Vamos. Mm. Va ser que no. Ni, ni eh, res, eh, ni ratlla. De fet, eh, eh, ara és eh, època d'estiu, època de, de noms, és lo clàssic, és lo típic, y también ahí los compañeros de Levante Mercantil Valenciano eh, hablaban de la posibilidad de que torne a sonar el nombre de Garay si és, finalment, o també di, del València de Futbol. És un jugador que sembla que en el Zenit ja no vol estar, que pensa que ha una etapa, eh, després de ser su campió, ja sap que, lògicament, en el, mm. en el Zenit va ser molt complicat, eh, i que, lògicament, té a mig Benfica, sent de València, que és on venia ell, mm és la Lliga Espanyola, que la coneix perquè, siguent molt jove, va jugar en el Racing de Santander. Sí, home, ahí s'han destacat. Ahí és el, el, el, garai, el garai del Racing, que era el que a mi m'agradava, ja, però ara... Té, algun, té alguna, algun lligam més en Espanya, no? Mm -hmm. Sí, sí, sí. La veritat que no és el que era i, i no crec que en aquest moment siga l'apetent per pa, suplir la teòrica marxa de Otamendi. Uh -huh. és que espera, <laughs> espera, per a si se mata Mendy per a fitxar un no, però és un jugador que ja han passat molts anys jo crec que això no és, és el, el problema del qual partirem si hi ha que buscar un substitut a Mendy primer eh, han de buscar-lo es que siguen, Jo no sé qui va determinar el València que siga qui, te, qui busca el central, però han de buscar un central, i a partir de ahí farem mal encara que la comparació serà inevitable Garay és de Mendes també Garay és de Mendes mm. uh mhm. -huh. és més fàcil dir que mm. no són de Mendes i acabem antes correcte mm. però dia que eh, en i qualsevol... Coroplianca és que ho acaba de mirar acaba contracte en juny sí però això te bueno, diria... bueno, Blanca acaba ara però té Atleti Madrid Liverpool, Tottenham... A veure, és que... El Sevilla, jugador... evidentment, després de la, de la, de la final, sí. també està interessat en ell. Bueno, veurem on acaba, però vull dir, acaba, acaba mm. contra... Mm, és un eh? jugador, vamos, que a mi, si aquest jugador no està en l'equip este, el Sevilla era fet un passeig de... Sí. Mm. Eh, deia, eh, i estàvem parlant de... Jo estava parlant... Garay. De, de Garay, correcte. Però jo, jo, jo és Quan que Garay... Garay ja t'ho dic. 32. Garay, Garay no. No, no, més jove. Garay molt jove, Sí. Garay molt jove. A més, començat jove en el Racing. Garay, la Garay el que passa és que la Madrid va tenir una lesió greu, no? També de, de sí. creuat, crec. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, que eh, l'astra moltíssim. Que també, eh, també l'astra, sí. Així, per cert, en Mestalla mos marca un gol que mos guanya el partit. Sí, senyor. Mm. Eh, que feia, feia gols, normalment quan jugaven el Racing... També es parlava d'Héctor Moreno de l'Espanyol. Sí, de eso això molt la semana pasada, ya afegirem alguna dada. Però d'això ja parlarem fa de... més temps. Fa temps. Sí. Fa Garay sí. 28 anys. 28 Fa 29, 28 més. Fa 29 sí. en octubre. Pues jo a mi me, per els, la sintonia no, no, no el situava ahí. Pues sí, té, té 28 tacos. Eh, D'Héctor Moreno, lo bosque espanyol sap que té que vendre algun futbolista, val? Eh, i que a lo millor no és un jugador que poguera costar excessivament car, però a mi cobrir una baixa com la d'Otamendi amb Víctor Moreno me sembla insuficient cobrir la baixa de Mustafi que era Otamendi a Víctor Moreno a lo millor sí. me sembla entén-me entén sí, la, sí, la correlació de forces mm. però eh, Otamendi que és un central que a més ha liderat l'equip mm cobrir la baixa de cobrir la baixa de Víctor Moreno característiques positives perquè tu mm. tinguis la sort de trobar un altre Deixa nivell. Clar, és que busques, clar, és que, exacte, és que busques, clar, busques perquè... central. Mm. D'eixa categoria. Jo, el València sí. està treballant en tres centrals eh, importants. El que passa que n'hi ha circumstàncies que estan tratant d'arribar perquè sigui possible, però no serà perquè no han treballat els tècnics i tenen preparació una bateria suficient sí, sí. de teòric suplent. Clar, perquè... Una cosa, és... Pots dir els noms? <laughs> Sí, sí podrà dir els noms, és agraït antes, per animar, però no ho dic perquè perjudicaria el València. Molt bé, ah. Jaume. No, no, però si el... Fogador sí, sí. No. a No, no, no, no, clar, molt bé, de fet... Era eh, obligació Sí, sí, l'he escoltat no, i digui... No, no, totalment, de fet, de, de, Dieu, si de fet a la, a la una continua la tertúlia. Però tirar eh, a, a una sequia seca i no aneu a pescar res. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Eh, a tot això, eh, i tenint en compte el que estàvem parlant del tema dels eh, centrals, eh, ja que parlar, lògicament, que també de moment continua sense respirar. Home, després de, de l'expulsó que s'endú el representant, jo pense que haurà dit voto a Brios, voto al campo. Sí. Sí. Más que son puñeteros. <laughs> sí, ya no es, ya pasó, una hora. Bueno, <laughs> bueno pero. Día el día que la ir no podía ser. No, ahí no podía ser. <laughs> que ser el aniversario de Manuel Montal. Sí. Me en la de primera hora del matí les xarxes socials s'han inundat de missatges de, de, suport. Fa que s'escaparem. Bueno, pues, de suport. Eh. eh. Gràcies, Jaume. Està parlant també de eh, exacte, posa, la, sí, Jo estava mirant la careta sí. que estava fent estava mirant sin senyor i que alguna estan preparant-me. Alguna sí, alguna, eh? alguna. I que has dit, un any més al sac. Sí. <laughs> un, any, un any més que ja n'és un, un carro, eh? No, ja està. Pa carro el meu. A veure, acabarem partits, me pareix una miqueta Ah, eh, joder, eh... És de la teva època. Sí. No? <laughs> Escolta'm una cosa. I de la meva. I de la teua. Clar. Ah, no val, val, val, No t'enganyes. Per això t'ho he posat. Anem a deixar-ho així, que al final se m'ho escapat en el tema de... Totalment. I Folgado, gràcies. Un plaer, Manolo. Felicitats. Gràcies. Jaume, gràcies. Molts anys que... que, Un plaer, molts anys que duri que ho vescam tots. Gràcies, Xavi. Senyors, ho deixem així. Demà dos i mitja al Supermurciélago. Demà 11 i mitja tornem per la nit en este programa, en la ràdio. Acaba Esport 97. Comença la nit. Gràcies. Adeu. Confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7 sabes cuál es la respuesta desde el